كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo još uvijek, dakle, govorimo o 65. godini po Hidži, hilafet Abdul Melika ibn Mervana, njemu je data prisega do, u vrijeme onaj, života onaj, njegova oca, Mervan ibn Hakema. Kad je umru njegov otac trećeg Ramazana, ponovo je obnovljena prisega u Damasku, i Egiptu i drugim još pokrajinama. Ostao je da vlada onim čime je vladao njegov otac, a njegov otac prije smrti poslao je Ubejda ibn Zijada, Ubejdula ibn Zijada u Irak, da otme Irak od namjesnika Abdullaha Zubeira, pa se na putu susreo sa takozvanom vojskom, prošli put smo spomenuli, vojskom pod vodstvom Rešuta Abin pod vojstvom Sulejmana ibn Sureda. Pa se desilo između njih ono što se desilo i kako su i pobijedili, kako je onaj Sulejman ibn Sured uh, ubijen. <clears throat> Druga vojska je bila poslata uh, eh, sa pod vodstvom Hubejša ibn Delđe u Medinu, da također oduzme Medinu od uh, namjesnika Ibn Zubeira, uh, kad je došao u Medinu, namjesnik Džabir ibn Esved ibn Auf, brat od Abdurrahmana ibn Aufa je pobjegao, odnosno sin od brata Abdurrahmana ibn Aufa, pobjegao iz Medine, a onda je namjesnik Basri od strane Ibn Zubeira poslao Harsa ibn Abdullah ibn Rabiju sa vojskom u Bas, odnosno iz Basre prema Delđi u Medini. Kada je čuo za njihovu onaj vojsku, Hubejš ibn Delđi se spremio, Sa druge strane je Ibn Zubair poslao Abasa Ibn Sehla Ibn Saada, također namjesnika onaj, e, da uzme namjesničku u Medini i naredio mu je da i on traži Hubejša sa njegovom vojskom. I na putu susreli se dakle, prema Medini, susreli se u mjesto Rebde, pa je jezid Ibn Sija pogodio strelom e, Hubejša i ubio ga. A onda je nastavio sa, sa bitkom, ubio nešto njegovih pripadnika, njegovih vojnika, nešto je zarobio pa se kaže da je zaborio, zarobio nešto oko 500. A onda su oni rekli da hoće da im presudi Abbas ibn Sehl, pa je naredio da budu svi onaj lišeni života. Dakle, svi da budu pobijeni. Ibn Džerir kaže, kada je jezid ibn Sijah Elesvari ubica Hubejša ibn Delđe ušao u Medinu sa Abbasom i Sehlom, ušao je bilo i odjeći. Ali su mu se ljudi toliko zahvaljivali dakle trljali ga ovako rukama, zahvaljivali smo i mazali ga mirisom i miskom, da mu je do kraja Medine odjeća pocrnula. Toliko im je bilo drago što, ga, što ih je riješio onaj Hubejiša, odnosno Mervanovi vojski. Ibn Đeri kaže, ove godine su Haridžije ponovo ojačale u Basri. Ove godine je e, Nafija ibn Lezrek, vođa Haridžija, ubio e, jednog najuglednijeg konjanika, ratnika, borca, Muslima ibn Ubejsa, od stanovnika Basri. Zatim je njega ubio Rabija al-Saluti, a između njih je, dakle, kako se mijenjali, ubijeno pet koje kakvih emira, to jeste vođa. U događaju sa Haridžijama, tako, dakle, onaj, Kura e, ibn Jas il-Muzani i Ebu Muavije je bio, dakle, asaba i on je također bio od onih koji su ubijeni. Kad je Nafija ibn Rezrek e, ubijen, vođa jedan od vođa Haridžija, E, postavili su nad sobom ili odabrali su nad sobom sljedećeg predvodnika Ubejda ibn Majađura. Pa je, kaže, krenuo sa njima prema El Medain, to jeste ni gradovi koji smo spominjali, današnjim predijelom Iraka, jednom dijelu Irana. Zatim su, kaže, tamo odzijeli vlast, sve ono što su istrali što je bilo u vlasti, dakle, prethodnika u Ahvazu, Zatim su oduzeli ona imetak narodu i došla im je pomoć iz Jemame iz Bahrena. Zatim su krenuli prema Isfahanu, a u Isfahanu je bio namjesnik Itab ili Utab ibn Varqa al-Rijahi. Kaže, pa se susreo sa njima i onda je pobjedio. Kada je ubijen vođa Haridžija ibn Ma'đur, onaj, on su odabrali da ih predvodi Qatri ibn al-Fuđaje. Kaže Ibn Eđerir u drugoj priči što se tiče dakle, one bitke u Basri, kaže došlo je do velike bitke u mjestu Dolab ili kod nas se toga ne kaže Dolab. Dolab bila je E, pobjeda na strane Haridžija protiv stanovnika Basri, a stanovnici Basri su se prepali da im neće Haridžije ući u Basru, pa su poslali Ibn Zuberu pismo da ga obavijeste, a on je, kaže, smijenio Abdullah ibn Harisa, po, poznat po imenu Bebe. Zamijenio ga je Harsom ibn Abdullah ibn Abi Rabija, također imao je svoj nadimak Kuba. Pa je Ibn Zubair poslao mu Helebe ibn Abi Safre Elezdija e, da vlada Horasanom i da se suprostavi Haridžima. Pa su, kad su došli tamo, kažu oni, ne možemo se mi boriti, dakle, stanici Basri kažu, ne možemo se mi boriti protiv Haridžija i niko se ne može boriti osim tebe. Kaže on, mene je Mirul Muminin Abdullah ibn Zubeir poslao sa nečim sasvim drugim, dakle imam poslao Horasan, nema, kaže, vremena da se borim protiv njih ovdje. I neću se kaj suprostaviti njegove riječi. Pa Kada se oni dogovorili između sebe da njihovim, sa njihovim vođom Harsom i Abdullahim i Abini Rabija da napišu pismo koje će tvrditi da je postao Ibn Zubair. A isto to pismo postati Ibn Zubair da im potvrdi to pismo da on naređuje Muhellebu da se mora suprostaviti Haridžijama. To jest da im ne dozvoli da uđu u Basru. Kad je pročitao pismo stanovnicima Basri i da, mu je potrebna, da im je potrebna pomoć i da im je potrebna ono što je onaj u Beitul Maul da se potrči na vojsku, da mogu pobijediti onaj Haridžije, to jeste da ovaj uh, Ibn Muhaleb preuzme sve. Dakle, ako pobjedim Haridžije, daj dajte mi bitu malo da potrošim, a što uzmem od Haridžija, to je moje. Kaže, pa se složili. Pa su sve to napisali Ibn Zubeiru i tražili od njega potvrdu da im onaj verifikuje taj njihov za, zahtjev. Ibn Muhaleb, El Muhaleb je bio hrabar čovjek, dobar konjanik, dobar ratnik. I kad su Haridžije čule da se on spremio sa svojom vojskom, kaže, spremili su se što nikad do tada i brojem i konjicom i pješadijom i oružjem da se suprostave Ibn el-Muhelebu. Kaže Ibn Kethir, ovdje navod je dakle, predaje od Ibn Čerira, njihova, kaže, oprema je bila u tom vremenu nešto što se nije moglo opisati, ni spomenuti, tim se neko mogao suprostaviti Haridžijama. Pa su, kaže, se sastrali na mjestu koje zove Selu Vesel, Kaže, došlo je do velike borbe između ove dvije vojske i svaka je ostala, dakle, dostojna onoga za što se borila, a bilo je oko 30.000. Zatim su, kaže, Haridžije navalili na Muhelebovu vojsku sa ciljem da završe onaj bitku. Kaj pa je Muheleb izgubio bitku? Tu nije kaj prepoznao ni otac dijete, ni dijete oca, niti se ko na koga osvrtuo, ljudi se razbježali i onaj Muheleb je pobjegao prije nego što su dakle, vojnici pošli da se onaj rasipaju. Kaže, pa je stao na jednu uzvišicu i rekao, o Allahove robovi, okupite se oko mene. Pa se okupilo oko njega 3000 ratnika. I on njima kaže, znajte da oni koji su otišli, da su oni samo bili sa nama, oni bi nam samo otežali. Vi ste, kaže, odabrana vojska i vi ćete, kaže, onako, Bog da pobijedite danas. Molim, kaže, svakoga od vas da uzme deset kamenova ili kamenja sa sobom, I ja vam, kaže, obećavam, a Allaha, kaže, molim da ih pobjedimo i da, kaže, ja ubijem njihovog onoga e, vođu Bejdula ibn Mađura. Kaže, pa se popijel na tu uzvišicu, a već je, dakle, njegova od Muheleba vojska se već se razbježala. I on povio sa svom tri hiljade. Kaže, on njima, sad ćemo sad iznad njih, njihovi skonjanici ošli goni našu vojsku. Ubejdula ibn e, Mađur je sa njima ovdje i mi ćemo kaj sa njih dokrađati. Kaže, pa su ih gađali kamenjem. Gađali su ih kamenjem i dobar dio, prvo što su izbunili, nisu očekivali, dobar dio s njih, kaže, ubili, a onda se oni, kaže, raštrkali. Pa je Muhelleb dobio ovu bitku, dakle, u svoju korist. Pa onda kad Muhelleb se nastane u Ahvazu, sve dok nije došao Musa ibn Zubeir u Basru, a onda je smijenio Harse ibn Abdullah ibn Abi Rabiju, kao što ćemo, dakle, nešto kasnije možda ispomenuti. Ibn Jarir kaže, ove godine je Mervan ibn Hakem prije nego što je onaj e, umro, poslao svoga sina Mohameda na poloostrvo, prije nego što ode na, u Egipat, pa je uh, Ibn Ketira uspomenuo njihove loze, pa kaže Mohamed Ibn Mervan, on je, kaže, otac od Mervan al-Himar. A Mervan al-Himar, to bio nadmak, nadmak njegov magarac, je, kaže, Mervan ibn, Mohamed ibn Mervan, na kome je se završila vladavina onaj Umejevića. Kaže, o tome ćemo govoriti kada dođe vrije, vrijeme, kada su Abasije, onaj preuzeli onaj hilafet od e, Beni Umeje. Kaže Ibn Džarir, također ove godine je Ibn Zubair smijenio svoga brata Ubejdullaha kao namjesnika Medine, a postavio svoga brata Musaba. Zatim je Ubejdullah se obratio ljudima onaj u, u hutbi pa kaže jeste kaže vidjeli kako je Allah uništio jedan narod samo zato što su zaklali devu koja je vrijedna 500 dirhima. Kad je došla kaže ova Haber do Ibn Zubera kaže moj brat pretjeruje u svojim govorima nema nikakve vrijednosti pa je onaj, nakon toga dobio ime onaj koji procjenjuje vrijednost deva. Dok je procjenio devu od Saleha, ne, ja pojma nije vidio od kada zna kakva je deva. Kaže Ibn Đarir, na kraju je Ibn Zubair smijenio onaj, u kufu Abdullah ibn Jezid al-Hatmija, a postavio Abdullah ibn Mutija. Abdullah ibn Mutija, dakle, kasnije će doći nešto onaj bitke koje on vodio. On je predvodio muhađire na Jeumu Hurre, dakle, kada je bio napad na Medinu, kad su smijenili jezide. Ibn Đerir kaže da ove godine također je velika kuga obuhvatila, odnosno pogodila Basru. Za tri dana, ova, dakle, 64. godine po Hiđe, za tri dana, prvi dan je umrlo 70.000 ljudi, drugi dan 70.000 i treći dan 70.000 ljudi. Kaže, ljudi nisu mogli da ukopavaju jedni drugi, pa su provirali bi u kuću ako su svi mrtvi u kući, samo bi dobro zatvorili prozore i vrata i ostavili tamo onaj, e, kako se to kaže, jel, tijela. Ja ne volim koristiti liječ leš, jer leš nije za muslimana. Muslimani nisu leševi. Leš može biti neko drugi, a musliman ne može. Dakle, ostavili njihova tijela zatvorena u, u kućama. Kaže, toliko, Ibn Kathir ovdje navodi, odnosno prenosi od Ibn Đerida, kaže, toliko je bilo mrtvih da nismo mogli više da nosimo. Kaže, pa je umrla e, mati od vođe, i nisu našli ko će je onaj nositi da je ukopa. Pa su unajmili četiri čovjeka, platili im da je odnesu da je ukopaju. Dakle, nije, nije, se, nije se moglo. Pa priča Ebu Nafid, kaže, hodali smo od plemena do plemena, ukopavali smo koga smo mogli, koga nismo mogli zbog dakle, mnoštva mrtvih, ušli bi, kaže, u kuću pa bi zatvorili vrata i prozore, a onda smo, kaže, onaj, ušli u jednu kuću pa pretražili i zatvorili vrata jer nismo našli nikoga živog. živog. Kad je prošla kuga, ponovo smo, kaže, krenuli da obilazimo kuće, da vidimo šta ćemo, kakvo je rješenje za ove koji su pomrli tim kućama. Kaže, otvorili smo vrata jedne kuće u kojoj smo bili, gdje smo, kaže, sve provjerili. Kaže, kao ono mali dječak stojim onaj, na njim tijelima. Ali, kaže, dijete uhranjeno veselo. Nije bolesno. Umazano uljem. Namazano uljem. Kaže, ubrzo je kada je doletla njega kuja, I on se kaj sagio i počeo je dojiti. Kaže Ebu Nufejd, zapamtio sam, kaže, ovog čovjeka kako su mu bijelu bradu dirali. Nemoj da ko pije kujeće mlijeko. To je jedan, dakle, čudni predaj koji je spomene ovdje Ibn Džarir. Kaže, ove godine, dakle, to je 64. ponovo se vraća na onu staru priču koju smo govorili prošli put, da je Abdullah ibn Zubeir nastavio sa zidanjem Kaabe, Betul Harama, ono što je ostalo od dakle, ruševina od katapulta koji su gađali onaj Meku. Pa spominje ovdje, <clears throat> pardon, Zijada ibn Džebela, da je bio u Meki na dan kad je Ibn Zubair odlučio, odnosno kad je nastavio sa izgradnjom Kjabe, pa kada je čuo sam od svoje majke, Esme, kćera Ebu Bekra, da je Allah poslanih sallallahu sallam rekao da nije, kaže, tvoj narod skorog džahilijeta, ja bi, kaže, uradio, odnosno napravio bi kjabu onako kako je bila na temeljima Ibrahima i dodao bi onaj kjabi nešto od kamena, to jeste izvisio bi je onaj više. Kaže, pa su jedno, dok su kopali, to sam prošli put spomenuo, spomenuo najviše su na jedan kamen veličine deve, kad su pokušali da ga razbiju, da ga pomahnu, zatresla se onaj e, meka, pa je rekao e, Ibn Zubair, ostavite na njegovom mjestu kako jeste, samo nastavite sa daljnim uređenjem. Ibn Jarir također spominje da je došlo do velikih bitaka on, između Abdullah ibn Hazima u Horasanu i, i, ibn, i Bejne, Har, odnosno Hareša ibn Hilala. Kaže, Ibn Jarir je puno spomenuo tu detalja koje mi nećemo onaj, ovdje prenositi, tako onaj Ibn Kethir nije ni zabilježio više od toga. Ove godine je preselio Abdullah ibn Amr ibn Asu ibn Vail, Ebu Mohamed Sehmi, bio jedan od odabranih ashaba Allahov poslanika sallallahu sallam, od alima, od abida, Eh, mnogo je pisao ono što je govorio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio islam prije svog oca, a između njega i njegovog oca je bilo samo 12 godina razlike. Dakle, otac je bio njega starih samo 12 godina. Naša danas djeca 12 godina još uvijek pelene nosaju. Bio je poznat po tome što je tražio znanje, <clears throat> bio je muštehid u ibadetu, bio pametan razbor čovjek. E, suprostavio se, kaže, svom ocu što je stao na stran, na stran Moavi u vrijeme, dakle, fitne između njega i onaj Ali. Također bio je debeo, učio je, odnosno znao je čitati oba knjige i Kuran i Tevrat. Kaže, od straha od Allaha, kada bi učio i klanjao, plakao je, pa je od plača, od plača i oslijepio. Klanjao je noću, postio danju, <clears throat> kaže se za njega da je postio svaki drugi dan, to jeste Daudov post. Zatim je, kaže, nastala šesta godina, izlazim ja iz džamije sad u petak, on možda mene večeras gleda, sjetit će se od. Salam aleikum salam. Kaže, koja je, 55 ali 56 Rekao, možda ovo ovoj dvojici deda, ja sam rekao, puno mlađi, išao sam, rekao, je farbo vrat. Kaže, ma ne to, kaže, ba ono, po hirži. Rekao, 1440-a, ma nije, kaj bo ono. ma koji, rekao, su hala, de, a puno naroda izlazim iz džamije. Kaže, pa ono baš zriš predavanje. A rekao, 65-a su harala posličar halal, vrko halal ti mi rekao, nemam pojma šta me pitaš, ja mislim koliko mi je godina. Rekao da me neće ko darovat. <clears throat> Zatim je nastala 66. godina, ove godine je Muhtar ibn Ubejd Thakafi Lažov e, pošao da širi svoju fitnu i svoju vladavinu u Kufi, tvrdeći da on hoće da se osveti za Huseina ibn Alija, onako kako je, dakle, on promovisu to među ljudima, tu stvari, mi ćemo kasnije večeras, onaj, e, Allah najbolje zna, ne, ali sljedećem predavanju spomenuti njegov kraj i šta je imao za cilj oni za čitave te takozvane jel, svoje pompe. Iz Kufe je protir Abdullah ibn Mufliju. Razlog je tome je bio što se e, vojska od Sulejmana ibn Surada vratila u Kufu. Izgubili su bitku. Zatekli su Muhtara ibn Bejda u zatvoru. Pa im je on napisao iz zatvora, ako sjećate, ja sam to prošli put spomenuo, napisao im je iz zatvora saučešće. Da, da mu je žao Sulejmana ibn Surada, Sulemana ibn Sura je bio ashab, vođa, dakle, onaj šija u, u Iraku. Pa je onaj napisao saučešće da mu je žao zbog Sulemana ibn Sura i vojske koja je poginula u toj bitci. Kaže, ja ću vam ga nadomjestiti. Kako se čovjek nameće? Ja ću vam ga nadomjestiti, a pobiću sve one koji su pobili Huseyna. Pa mu je napisao Rufa ibn Shidad, Rufa ibn Shidad, jedan od onih koji se vratili iz te vojske, od uh, Džešta u Abin, vojska pokajnika, kaže, mi ćemo biti onako kako ti voliš, pa je onda, kaže, iskoristio te, te rečence Muhtar, ili bolje ga je reći u Bedi, onaj, Sehafi, jer Muhtar sa ime veže za Omera Muhtara, pa će neko reći, to su dvije različite eh, onaj, ličnosti, među kojih je 13 vijekova razlike, odnosno, je 13 vijekova razlike. Kaže, pa je Muhtar njima obećavao različite stvari, govorio im kako će onaj da on sa njima vlada kako će se osvijeti za Huseina i kaže ništa drugo im mi obećavao sam ono što im je obećavao i sam šeitan. Kaže, pa im je jednom pismu ona spomenuo i rekao, radujte se, došao sam vam da vam, kaže, osvojimo oslobodim ono što je između istoka i zapada, od vaših neprijatelja sa sabljom, a uz Allahovu, kaže, pomoć sve ću i kaj pretvoriti u pepeo. Kaže, ubijaću i pojedinačno i kao u parovima, pa je neka znate da je Allah prihvatio mene i, za, i vas za uput. To jeste, mi ćemo biti ti koji će učivati na pravi put. Allah, kaže, neće udaljiti osim onoga koji se nama suprostavi. Kada im je došla ova, ova, ovo pismo, pročitali su ga, odnosno širili su ga između sebe i odgovorili su mu, kaže, mi ćemo biti onako kako ti voliš, kad hoćeš da te izvedemo iz zatvora? Kaže on, ja ne želim da izađem iz zatvora silom, nego hoću da me puste iz zatvora. Šeitan. Šeitan. Dakle, nije u kaubojskim filmama razvali pozadinu zatvora i sa konjima rešetke odvedu ga. Dakle, u Bejim Thakafi, ovaj Thakafi nije tio. Nego je iskoristio pa napisao pismo svoje sestri Safi koja je bila ona je u braku sa Abdullahom ibn Omerom. Pa je Abdullah ibn Omer <clears throat> se zauzimao za njega kod e, namjesnika Abdullaha ibn Jezid al-Hatama, Ibrahima ibn Muhameda ibn Talha, koji je ibn Zubir već poslao, <clears throat> kada je zauzmao se onaj kod njih, i on kaže njima ibn Omer, vi znate, kaže, koliko sam ja vaš dobar prijatelj, a znate, kaže, da je Muhtar, e, da sam ja njegov zet, pa vas, kaže, molim da ga pustite iz zatvora. <clears throat> kada je izašao, on je sakupio svoje džematlije i svoje prijatelje, a onda ga je, kaže, Abdullah ibn Jezid, zamolio se za, ku, za kuni. Kaže, ako budeš htio prevariti muslimane, nek znaš da moraš zaklati hiljadu deva i to da ih zakolješ tako što ćeš ih okrenuti prema kjabe. I svakog roba koji ga posjeduješ i robkinju da oslobodiš. Kaže, pa se zakleo da će to uraditi, a onda je, kaže, otišao u svojoj kući. Pa je rekao, <clears throat> Allah i kaže, ubio. Kako traže od mene, kaže, zakljetu da se kunim Allahom, a ja se, kaže, ne kunim osim ako ne vidim kaj nešto bolje, pa da to ne uradim. Laži, lažo bio uh, Muhtar ibn Bej, Al-Thakafi Al-Kedhab, nadimak mi je bio lažo. <clears throat> A što se da kaže tiče hiljad deva, to ću kaže lahko, jer on ima već nijet da zarobi, jer ima nijet da osvaja. Što se kaže tiče svih mojih robova, ja bi kaže volio da oslobodim sve robove, da ne ostane ni jedan rob na dunjalu da postoje, a ne samo moje robove i robkinje. Pa se onda kaže šija okupila oko njega i povećavao mu se broj i dalo su mu prisegu. Osobe koji su ga zastupale bilo je Petorca, Sajib ibn Malak i Rešar, Jezid ibn Enes, Ahmed ibn Šumejt, Rufa ibn Šidad i Abdullah ibn Šidad al Džešmi. Kaže, svakog dana je okupljalo sve veći veći broj šija oko sebe, sve dok uh, Ibn Zubair nije smijenio Abdullah ibn Zubaira u Kufi i postaje Abdullah ibn Jezida i Ibrahima ibn Muhameda ibn Talo. Kaže, pa je Abdullah ibn Mutija bio poslan kao namjesnik ovoj dvojici u Kufi. A zatim mi kaže Harca ibn Abdullah ibn Abi Rabiju poslao kao namjesnika Basre. Kad je Abdullah ibn Mutija al-Mahzumi došao u Kufu u Ramazanu 25. Eh, odnosno halat 65. godine, obratio se kaže ljudima u svojoj hudbi. Kaže Emirul Mu'minin Abdullah ibn Zubair me je poslao da, da među vama sprovedim onaj e, vladavinu Omera ibn Hataba i Osmana ibn Afana. Kaže pa je ustao Sa'ib ibn Malik, dakle šija, ustao i rekao <clears throat> nama kaže ne treba osim da vladaš među nama kao što je bio Alija ibn Vitali. nama kaže ne treba onako kako je vladao Osman pa onda kaže spomenuo Osman na pološoj strani niti kaže Omer iako je kaže Omer nije htio osim samo dobro i pravednost ali nećemo kaže ni Omerovu vladan hoćemo Alinu kaže pa je onda se ovaj emir ušutio nije više govorio kaže ja ću postupiti onako kako je vama najdraži. Jer Jalija radijala je bio eh, pravedni halifa i ništa ne bi odnosno ništa nije ni pogriješio ako prihvati i da vlada onako kako je on vladao. Zatim je, kaže, došao namjesnik, što bi se danas u našem terminu reklo policije ili milicije, po imenu Ijas Ibn Mubarib al Beđali. Došao je kod Ibn Mutije i kaže, ovaj koji ti, kaže, odgovara, on je prijatelj Muhtara. A ja, kaže, nisam siguran da ćeš ostati da ćeš moći vladati u prisutu muhtara. Pošalji ponovo policiju ili miliciju po njega, ili pošalji vojsku, ne ga opkole i ne ga ponovo zatvori, onaj, ne ga vrati u zatvor. <clears throat> Kaži, pa je posluo je poslao je Abdullah ibn Utija za divnu kodamu i poslao još jednog namjesnika, poslao kod Muhtara i kaže on njemu Emir te zove, emir, emir dakle Kufi te zove da dođeš kod njega onaj, da razgovara s tobom. A pored njega je bio je Zajde ibn Kudame i kaže وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ Proučio jedan dio ajeta koji je bio objavljen za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za protjerivanje ubistva ili za hapšenje u Mekki. Kaže pa je Muhtar skonto i pao. Kaže ja sam bolestan. Pokrite me. Kaže recite Emirul Mu'minin da ja kaže ne mogu doći. Da sam bolestan I onda su, kaže, oni otišli, prenijeli mu šta sa njim desno i Abdullah ibn Mutija je povjerovao. povjerovao i onda se kaže onaj zaboravio, zabunio se svojim problemima i zaboravio dakle onaj na Muhtarovu fitnu. Ove iste godine Muhtar je pripremao šije da izađu, da se onaj, da traže osvetu za Huseina, onako kako su tvrdili. Šije su se okupljali oko njega, dali su mu podršku i rekao je da on hoće da ispuni samo vasijet Muhameda ibn Hanefije. Pa su, kaže, šije poslale pismo Muhammedu ibn Hanefije, jedan od djece Huseinovi. Poslali smo onaj e, pismo i zatražili od njega da se očituje po pitanju Muhtara i njegove ideje da se osviti za Huseina, da popije njegovu i tako dalje. Pa kaže Muhammed ibn Hanefije, ja, kaže, nisam od onih koji se suprostavljaju i nije mi, kaže, žao, odnosno ne, nemam ništa protiv da neko pomogne nas ka al ali Muhtar to nisam rekao. Kada je Muhtar saznao da su oni bili, da su postali svoji zastanike kod Muhammed ibn Hanefije, prepuo se da će Muhammed ibn Hanefije nešto slagati, pa mu je njegov šeitan da šapnu kako da im se obrati, kaže pa im je sklopio nekoliko onaj, kako se zove, strofa i stihova da ih obavijesti kako su otišli, šta su pričali sa Muhammed ibn Hanefije. Kaže, kad su došli od Muhammed ibn Hanefije, on im je to rekao, pa su oni pomislili da je fakat istina onaj da i pri istoriju im govorio. Iako on rekao da ga je Muhammed opunomoćio, a Muhammed ibn Hanefi kaže ja nisam to njega tražio, ali ako uradi ja kaže nemam ništa protiv. Dakle, opet je slag. <clears throat> Prenosi je Muhannef da su vođe šija govorili Muhtaru. Zna i kaže da kufom vlada Abdullah ibn Mutija, jedan od najtežih ljudi. Ako ti kaže prisegu dadne Ibrahim ibn Leštar, Enehej, a vi znate koji je bio Eštar Enehej? Dakle, čovjek koji je proširio najveću fitnu još iz dana Egipta prema Kufi u vrijeme Ali i Radijano. I, dakle, Eštar Nehej je napravio najviše problema, dakle, na kraju hilafeta Ali i Radijallahu anhu arda. Kaže, ako ti Ibrahim ibn Eštar Nehej, dakle, sin od Eštara Nehej Ibrahim, dadne, kaže, prisegu, ne treba ti, kaže, prisega ne jednom, kaže, više vođeniti bilo koga od Amira, Kufe i neokoline Kufe. Kaže, pa su poslali onaj, e, njemu, odnosno poslali su zaslanike Ibrahimu i Bneštaru, navodno da žele da traže osvetu za Huseina, pa su spomenuli, dakle, ona, na čemu su bili prije, kakva im je bila ideja i kako je Muhtar sad došao sa novom idejom. Kaže, ja ću vam se odazvati, ali hoću da ja vladam. Kažu, ne možeš ti vladati. Zašto kaže, ja ne mogu vladati, zašto ja ne mogu biti vaš vođa? Kaj je zato što je Mehdi poslao Muhtara. Kaj je Mehdi poslao Muhtara i on je njegov namjesnik i on je onaj koji poziva njemu. Kaže pa Ibrahim onaj Ibn Aštar prešutio. Kaže kad su došli kod Muhtara, rekli su mu tako i tako, prošlo su kaže tri dana, a onda je se spremio Muhtar i otišao kod Ibn Eštara, ovaj go, gost je uprimio i kaže, evo kaže knjige, odnosno evo pisma, evo punomoći od Mohameda Ibn Hanefije, da je me on upunomoćio da ja zastupam njega. Dakle, Mehdi me upunomoćio da ja zastupam njega da ja pozivam ovu stvar, da hilafet pripada meni, da sam ja emir i tako dalje. Kaže Ibn Ešter, ja kaže, znam nešto drugo. Ja znam da Muhammed ibn Hanefija od tebe to nije tražio. Nego da sti kaže, pripisao Muhammed ibn Hanefije. Kaže, pa je onda on uzio ona, ono pismo i rekao, zaklinjem sve, kaže, ovdje prisutni da posvjedoči da je ovo istina. Kaže, pa su se zakljeli. A onda kad su onaj otišli, kad su otišli, pita on, kaže, uh, Ibrahim Neštari Šabija, kaže, Šabi, šta ti, kaže, misliš o ovim svjedocima? Ja, kaže, znam da su karije, da su emiri i da su najugledniji među ljudima. Ne vjerujem da su slagali ono mi, odnosno, ne vjerujem da su svjedočili osim ono što su znali. Dakle, ako su svjedočili, svjedočili su sa istinom. Kaže, pa je Ibrahim Ibn Neštar prešutio, a znao je dubin duše da lažu pa je on prešutio. Međutim, ono što mu je bilo, dakle, cilj, bio mi je cilj da se navodno i one osvete za Husejnovo ubistvo i za Husejnovu porodicu. Zatim je, kaže Ibrahim, stalno susret sa Muhtarom i onda se složile šije oko njih dvojice, sa njima dvojicu, da 14. E, noći ili polovinom Zulhidžeta 66. godine onaj, izađu da napadnu emira Kufe i da ga svrgnu. Dakle, to se zove kako? Puč, udar. Kada je Mutija, Ibn Mutija, Abdullah Ibn Mutija saznao da šta on hoće, poslao je, kaže, svoju, svoje zaslanike od policije, milicije, vojska, ako hoćete, na sve strane Kufe i rekao im da svaki od tih emira, tih plemena, čuva svoj dio, da se ne smiju ovi organizovati. Kada je ostalo dakle, ono, kad prošle tri noći, Ibrahim Neštar je krenuo kod Muhtara sa stotinu svojih ljudi od svojih, dakle, svog plemena i to odjeveni onaj, u, u ratnu odjeću, pa se susreo sa Ijas Ibn Mudaribom. Kaže njemu Ijas Ibn Mudarib, gdje ćeš? Gdje ćeš, kaže ona Ibrahime. Kaže, čudan si mi sa tom opremom ti i tvoji ljudi. Tako mi kaže Allaha, neću ti kaj dopusti, jedan korak onaj, pređeš više. Kaže, pa je Eštar uzeo koplje od jednog od ljudi, pa je njega ubo, odnosno probao ga krozovati i prema glavi gore ubio ga odma. Onda je odvojio mu glavu od tijela i zamotao i poslao muhtaru i kaže njemu muhtar Bešarak Allah bi hir. Nek te kaže Allah obraduje sa dobrom. Pazite, oni sad svrgavaju vlast. Onaj, svrgavaju vlast i on to smatraju približavanjem Allahu. I to je ono što su šije svake godine organizovali u Mekiju da unazad nekoliko godina, ja mislim da je unazad ima neki možda 3-4 godine kada je to prekinuo, to 2015. mislim zadnji put. I svaki godine naprave nered jedan dan, izađu onaj na ulice Meke i prema Refatu i prema Mini i demonstriraju hoćemo osvetu za Huseina. Hoćemo osvetu za Huseina ili hoć, e, pozivaju povratak medija. Do unazad kažem neke 3-4 godine kada je to obustavljeno, te godine sam otišao na hađ, bio jedan najbolji hađi hađi godine, ima onaj šija iranaca, to je najbolji hađi umra. Da Bog da je Allah udalji od Mekke. Kaže mu Muhtar, Allah te obradova sa dobrom, ovo je onaj dobar, kaže mu štuluk. Zatim mi kaže, traži od Ibrahima Muhtar, odnosno Ibrahim onaj, od Muhtara, da te noć izađu da, da svrgnu vlast, onda su, kaže, zapalili vatre kao svoj znak, da se vojske okupe. Pa su onda govorili, o pobjedniče izađi, hajmo na osvetu za Huseina. Kaže pa je ispred njega, to je Muhtara Ibrahim ibn Eštere, ona je išao sa svojom vojskom i bilo kojeg od emira koji je Abdullah ibn onaj, je eh, postavio, on ga je, on ga je kaže, ubijao. <clears throat> Tahim je slogan bio od Muhtara, osveta za Huseina, osveta za Huseina. Kaže, pa je došao do Šebeta ibn Rubija, pa se borio protiv njega, on i Muhtar, sve do ga nije, kaže, natirao onaj, u njegovu kuću, pa je došao Ibn Eštar, pa ga je otjerao on od Muhtara i spasio Muhtara. Zatim je Šebe se vratio kod Ibn Mutije i onda je Muhtar išao od jednog do drugog vođe, ubijao ih ili protjerivao, protjerivao, rasturao njihove onaj vojske. Te noći ih se okupilo od prilike oko 4000 oni koji su bili spremni za onaj puč tog jutra kada su klanjali muslimani, onaj sabah, e, Ibn Mutija je, kaže, predvodio namazu, učio je dvije sure Nazijati Abese, pa kaže, prenosijac oni koji su klanjali za njega namaz, kaže, u životu nismo, kaže, čuli nekoga da ljepše uči Kur'an. Tako imao lijep glas. Kaže, pa Ibn Mutija sakupio svoju vojsku, 3000 pa je postavio Šebesa Ibn Rabeja da vodi tu vojsku, 4000 onaj stavio pod vodstvo Rašta ibn Jasa ibn Mudariba. Pa je onda, kaže, Muhtar poslao Eštera sa 600 konjanika i 600 pješaka protiv Rašta ibn Jasa. A poslao je Nuajma ibn Hubiru sa 300 konjanika i 600 pješaka Šebesu ibn Robiju. A što se tiče ibn Eštera, onaj, on je se suprostavio Rašidu ibn Jasu i ubio ga i poslao kao onaj muštuluk Muhtaru. Što se tiče Nuajma ibn Hubire, ili Hubire, susreo se sa Šebesom i Nerubijem, pa ga je Šebes onaj, rasturio njegovu vojsku, ubio ga i onda je on opkolio Muhtara. Kada je Ibrahim ibn Eštar čuo da je Muhtar opkoljen, suprostavio se dakle, njemu Hasan ibn Fajd ibn Abesi, otprilike sa 2000 konjanika, <clears throat> ispred samog Mutije, pa je došlo do jedne kratke onaj, borbe i onda je Ibrahim pobjedio i ovu. Dakle, njih je bilo koliko? 900. Dakle, 300 konjanika i 600 pješaka pobijedili su 2000 ljudi. Dakle, bili su strašno opasni, jer su ovdje radi o kome? O šijama, nedojnim željom za osvetu Kubaji, za osvetu za Huseina, radi Anhu, u Arva. Kaže, kad je došao o, do Muhtara, našao je Šebesa kako ga je ona kolio, došao je do te katke bitke između njih, a onda je rasturio vojsku jednog po jednoga i oslobodio je Muhtara. Pa Ibn Eštar rekao Muhtaru, hajmo sad prema palači onaj halife. Jer ako uđeš u palaču halife, vladavna je tvoja. Kaže, Muhtar je krenuo sa svojom vojskom prema onaj palači, a poslao je Ibn Mutija Omer Ibn Hadžađa sa 2000 onaj, e, pješaka i poslao je Muhtar Jezida Ibn Enesa. Pa su oni Ibn Ešter krenuli ispred njega, prema ulazu na Kufu, kod mjesta, odnosno vrata zvanog Kenase. A Ibn Mutija je poslao Šemra Ibn Zorđošina, onaj koji je bio direktan ubica od Huseina radi Alanu sa 2000 drugih vojnika. A Muhtar je poslao sada Ibn Munkiza Lahmedanija i onda se susreli na mjestu kod samoga Šebetha. Od prilike susreli se sa vojskom koja su prostala njemu od 5000 ljudi. Kaže pa je Ibn Mutija bio prisiljen prisiljen da izađe iz palače, a postavio je iza sebe Šebesa ibn Rabeja. Došlo je do velike bitke između ove dvije vojske. U toj bitci je poginuo Rufa ibn Šidad, e, vođa Džeš Teoabin, koji je vratio vojsku kada je poginuo Suleiman ibn Surudi, on je ostala četvorca vođa, a predvodio je Abdullah ibn Saad i ješ jedna skupina. Pa je, kaže, Ibn Ešter savladao sve. Dakle, pobjedio i njih onda je, kaže, uzeo povodac pod njegove onaj, deve od Ibn Isaka, pa kaže, e, neće ovo zaboraviti Ibn Leštar. Kaže, kad je došao Muhtar sa svojom vojskom do Kenase, dakle to mjesto Kenase, i kad su opkolili Ibn Mutiju, tri dana su ga držali unutra opkoljenog onaj, u palači, i sve uglednike i emire, onaj, kufe unutra su držali. Nisu, kaže, izlazili, nije ih mogla nijedakle doći pomoć. A onda je Ibn Mutija pitao svoje prijatelje i sa Ibn Rubija da traže od Muhtara da im dadne sigurnost, jest da ih neće ubiti. Kaže, ja al mu'minin, od njega neću tražiti sigurnost, nego ti ako možeš da se izvučeš, da se onaj odjeneš tako i da se izvučeš da pobjegneš odavde, da on ne zna. Te noći kad Ibn Mutija onaj, e, pobjegao, otišao u kuću Ebu Musa Lešarija, a onda su, kaže, ljudi osvanuli i Ibn Eštar je već vladao Kufu i onda su tražili od njega sigurnost, to jest da ih ne ubija. Kaže, Muhtar je dao nekima, odnosno e, Ibn Eštar je dao nekima sigurnost, to jest Muhtar je neće onaj ubijati ako Muhtar dadnu prisegu. Pa je onda, kaže, te, tu noći Muhtar za, za, za noćio i zavladao palačom i zavladao Kufu. Zatim je, kaže, Muhtar, kad se narod okupio u džami i izašao, popio se na imberu, i održao, kaže, hutbu, ali bio opasan govornik. Kad je tako me onoga koji učinio nebesa krovom, za dovoljnim iznad zemlje, a zemlju učinio sa rijekama i planinama, niste, kaže, dali nikome bolju prisegu ko što ste dali kar meni. Sam sebi fali. Zatim je se, kaže, ispustio, pa onda rekao ljudima, dajte mi prisegu po Allahove knjizi suneta Allahove poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da se, kaže, osvijetim za ehl bejt. Pa došao neki čovjek kod Muhtara i obavijestio ga da je Ibn Mutlija, odšao u kuću Ebu Muse. Kaže pa je onaj Muhtar prešutio. A onda kad je došla noć, poslao je Muhtar Ibn Muti 100.000 dirhima i rekao, idi, kaže, izađi iz kufe, neću te, kaže, ubiti. Bio si mi, kaže, prijatelj prije i ostao si mi, kaže, prijatelj da, da, danas. A Ibn Mutija nije smio da ode u Basru, jer, odnosno, otišao je prema Basri, nije smio da ode onaj, u, u Meku prema e, Abdullah ibn Zuberu, jer ga je bilo sramota što je savladan, što je svrgnut onaj, sa, sa trona vladavine. Kaže, pa je Muhtar iskoristio to vrijeme da uljepša svoj položaj kod ljudi, da se prikaže kao onaj koji je njihov zaštitnik e, i kada je osvojio Kufu, zateko je 9 miliona dirhema u Hazni, to jest u Bejtul Malu. Kaže, pa je vojci koja je bila sa njim podijelio mnogo nagrada, a službe sigurnosti ili policiju ili miliciju je onaj pod vodstvom Abdullaha ibn Kamela Ješker je stavio i onda je njih darivao, to je da ih približi se, sebe. Također sve uglednike mire ponovo je postavio onaj kao uh, ispred svakog plemena i onda je to kaže teško palo oslobođenim robama oni koji se bo, bo, onaj borili u vojsci. Pa su rekli Ebu Amri Kejsanu zašto je, kaže, Muhtar darovao one ljude koji nisu imali zaslug koji smo imali mi. Kaže, pa je muđ, onaj, Muhtar rekao, recimo ovako, ina mine al mine muntakimun, mi ćemo se zlikovcima osvetiti, a reci im Ebu Amra da će ja njih, kaže, sve približiti, on će, kaže, biti meni veoma bliski, samo nek se strpi. Kaže, pa su mu povjerovali. Zatim je Muhtar iskoristio ovo vrijeme da pošalje sve države oko sebe, pošla, poslao je po cijelom Iraku i u Horasanu svoje zastave, jer je time obznanio svoju vladavinu. Muhtar u tom svom periodu vladavine je tragao za ubicama Husena, ubijao je svakoga i uglednika i neuglednika i običnog čovjeka. Jer je, kaže, Ubejdula ibn Zijad spremio, kaže, vojsku Mervana iz Damaska da uđe u Kufu, pa je došlo do one bitke koje smo već spominjali, onaj, e, koji, su izgubili, pa Ibn Zijad krenuo prema Kufi, susreo se sa vojskom Teuabin, bilo ono što je bilo, desilo se od, od, od bitke u Ajnu Verde, sve dok nisu došli do uh, e, polotoka, a tamo je zatekao Kajsa ibn Gajlana sa pomagačom, odnosno sa onima koji su podržavali ibn Zubeira. Mervan je već bio ubio mnogo od njih, I tu u bitci, ako sjećate, prošli put sam govorio bitka Merađa Rahet. Kaže, ostavio je uh, vladavinu nakon svega ovoga, dakle bitke Merađa Rahet je preselio, Mervan ibn Hakem, ostavio je svome sinu, Abdul Meliku, onaj da vlada. Zatim je, kaže, njegova vojska krenila sa polotoka prema Mosulu i prema Tikritu. A onda je, kaže, napisao Muhtaru pismo, da želi, uh, odnosno kada je Muhtar odvojio, ili odnosno istakao jezda Ibn Enesa sa 3000 vojnika i rekao ja ću ti kaj poslati sa, uh, sa ljudima i pomagat ti, dakle, onaj, vojskom i za vojske, onaj samo idi, bori se protiv Mervanove vojske. Kaže, on njemu ne treba mi, kaže, vojska, samo kad je dove Allaha da me pomogne. To jest, on traži dovog lažova da, da on moli Allaha. Kaže, pa je Muhtar izašao sa njim van Kufi, da se halali sa, sa njim i kaže svaki dan me obavještavaj šta se kaj dešava na tvom putovanju. Ako se susretni sa svojim neprijateljima i on se tebi suprostavi, nemoj, kaže, izostaviti jednu priliku da ih ne, ne pokušaš dakle, uništiti. Kada Ibn Zijad čuo da je ova vojska izašla, skupio je, odnosno organizuo je dvije, e, kako mi rekli, dvije brigade ili dvije vojske, Jedno je predvodio Ibn Mihrak sa 3000 ljudi, a drugo je predvodio Abdullah ibn Hamela sa 3000 ljudi. Kaže, bilo koji od vas da dođe do emir, do emira onaj, u Kufe, on je, kaže, bit će emirovima svima. Kaže, pa je Rabija ibn Mihrak došao do jezida Ibn Enesa, pa se sustrali u Mosulu, nedaleko od Kufe. A jezid Ibn Enes je bio, kaže, dobro bolestan, predvodio je, kaže, vojsku i ljude postao na džihad, to jeste da se bore. Kaže, nosili su ga na noselima u bitku. Dakle, nije htio da ostane onaj u šatoru, nego su ga nosili. Pa on kaže, ako ja umrem, neka vas predvode Abdullah ibn Vamure al-Fezari. Kaže, on će predvoditi desno krilo, a ako on, kaže, pogine, nek predvodi Muasar ibn Abri Muasar, onaj je predvodnik lijevog krila. Verha ibn Khalid al-Esedi je predvodio konjicu, a ova trojica su ukupno, dakle, eh, predvodili vojsko od prilike od nekih 7,5 do 8 hiljada vojnika. Ovo se, kaže, deslo sve na dana refata, 66. godine, i to kad je svanuo sabah, namaz. Pa je došlo do velike bitke između njih i Šamija, to je stanika Šama, u kojoj je svaka vojska i jedna i druga i desno i lijevo krilo već onaj dobro podnijelo bitku ili žrtvu. Pa je, kaže, Verka krenuo na, na vojsku, pa su Šamije pobjegle sa svojim emirom Rabija ibn Mihrakom. A onda se, kaže, ustoličila vojska od Muhtara onaj, na mjestu gdje su bili stanovnici Šama. Kaže, pa kad se vratili, zatekli su to Abdullah ibn Hamle, kaže, on, šta, šta je sa vama bilo? Kaže, desilo se to i to. Kaže, hajmo mi sa jezidom ibn Enesom, onaj, da se udružimo sa njim protiv ovih. Kaže, pa se susreli nekad oko Jacije. A onda su ujutru dogovorili, i to prvi dan Bajrama 66. godine, da ponovo navale na ovu Muhtarovu vojsku. Kaže, pa je opet Muhtarova vojska savladala onaj vojnike Šama i poginuo je Abdullah ibn Hamule i osvojili su onaj što je bilo od njihove, dakle ono što su nosili sa svojom na konjima i na devama, zarobili su i tri stotine i doveli su i kod jezida Ibn Enesa, a on kaže, bio na izdisaju. Kaže, umire i kaže, pobite ih. Dakle, on umire i kaže pobijte, nemoj da niko od njih ostane živ. Jezid ibn Enes je umro toga dana, a njega je nasledio Verha ibn Amir i on ga je ukupao. Kaže, kad je umro uh, onaj Jezid ibn Enes, teško je palo njegove vojsku, njegovim prijateljima. Kaže, pa su onda polako se izvlašili, bježali jedno od drugih da se vrate u kufu, nisu više htjeli da idu da ona ja se bori. Kaže njima Verha, šta kaže vi hoćete? Šta smatrate kaj najboljim? čuo sam da Ibn Zijad krenuo sa 80.000 vojnika iz Šama. Ubedula Ibn Zijad, krvolog. Kaže, čuo sam da Ibn Zijad krenuo sa 80.000 vojnika iz Šama. Najbolje je, pošto je naš, kaže, vođa preselio, pošto je umro, najbolje je da mi se, kaže, vratimo u Kufu, da im kažemo da nam je bilo žao što je umro i da smo i žalosti zbog njega se vratili da ne možemo nastaviti dalje. Jer je, kaže, sramota ako se susretnemo sa Ubedula Ibn Zijadom i 80.000 vojnika, nestaće nas. Nestaće nas. Kaže, pa se svi emiri složili da se vrati u Kufu. Kad su stavnici Kufe čuli da jezid Ibn Enes umru, onda je se, kaže, Kufa digla protiv Muhtara i rekli su, ubijen je jezid Ibn Enes u bitci, a njegova vojska je izgubila onaj rat, odnosno bitku, i još malo pa će vam, kaže, doći ovdje pred Kufu, a Ubejdula Ibn Zijad. A onda će Ubejdula Ibn Zijad iskorijeniti svaku ako je unutra u kufi i neće, kaže, ostati ništa zeleno od biljaka. Dakle, unišit će kuf skroz. Onda se, kaže, dogovore stanovnici kufe da se suprostave da izvrše udar protiv muhtara. Možete zamisliti koji su, ja znam, ja vidim vam po facama ste vi da drivate, da spavate i tako dalje, a možete zamisliti koji su to bile fitne da niko nije mogao ostati godinu dana da vlada normalno miru. Zbog čega? Zbog želje za vladavinom što je svako htio da vlada. I ko je stradao? Muslimani. Ko danas strada? Zbog želje za vladavinu. Uvijek isto. I počinjenosti onaj zapadnim silama u današnje vrijeme. Kaže, pa se dogovore da izvrše takozvani <clears throat> udar protiv Muhtara, pa su rekli, huve kedab, on je lažov. A onda se kada dogovore da povedu rat protiv njega, da ga protiraju i tvrdili su među sobom da je on lažov. Kaže, došao je među našima najboljima, tvrdio je da ga je poslao Ibn Hanefije, da će se osvjeti za Huseina, a ništa od toga nije uradio. Kaže, sačekao je nadomak Kufe da mu dođe Ibrahim Ibn Eštar, a Muhtar ga je poslao sa 7000 vojnika i susretio sa Ibn Zijadom. Kada Ibn Eštar se susreo sa ovim uglednicima Kufe, a bio je onima koji su ubili Huseina, i to u kući Šebesa Ibn Rabija, Kaže, među sobom su se dogovorili da se oni svi bore protiv muhtara. A onda je, kaže, svaka, svako pleme slidilo svoga, onoga, kako bi rekao, emira, i da stane na dijelove kufe kako ne bi onaj, e, niko mogao ući da pomogne muhtaru, a da rasture njegovu vojsku. Kaže, pa su krenuli prema palač gdje je vladao, odnosno gdje je bio muhtar, a muhtar je poslao Amra ibn Seube, Ibrahim ibn Aštaru, da se brzo vrati sa ovom vojskom jer onaj neće, neće, da se ne može im suprostaviti. Kaže on njima, zašta mi se, kaže, svetite? Ja sam, kaže, udovoljuju i udovoljuju svim, kaže, vašim zahtjevima. Nemojte, onaj, uh, nemojte mi se suprostavljati, a htio je dobije na vreme da mu se vrati Ibrahim Elaštar. Kaže, ako mi vjerujete ono što je rekao Muhammed ibn Hanefije, pošaljite jednog izaslanika od sebe, a ja ću je poslati jednog od sebe. Pa neka, kaže, upita, upitaju zajedno Muhammed ibn Hanefija je li ja zastupam njih u osvjeti za al Bejt. Kad je nakon tri dana došao Ibrahim Ešter, pa se, kaže, ljudi podijeli u dvije skupine. Skupina koja je pratila, odnosno koja je sačinjala više stavnika Jemena, a, a Ibn Eštar je rekao, ja ću ti kaj predvoditi pleme Mudar. Ovo je dakle sve bilo pod upravom Muhtara, sve dok nije onaj e, Ibn Eštar se odlučuje da se suprostavi svojim ljudima, onaj stavnicima Jemena, i Muhtar se bojao da neće onaj Ibrahim, e, Ibrahim Meštar biti blag prema njima, da im neće previše dati onaj ovlasti, da mu se onaj nastavi u suprostavljanju. Pa je došlo kao i do bitke između jedni i drugi, opozicije i pozicije. A u suštini Muhtar je bio opozicija. Opozicija je bio onaj namjesnicima Kufe od Abdullah ibn Zubeira. Kaže, pa je došlo do velike bitke između ove dvije strane, poginulo je, kaže, mnogo ljudi. Kaže Ibn Kethir, kad bi se opisivala ta priča, je trebalo bi, kaže, mnogo vremena. Među njima je ubijen Abdurrahman ibn Sa'id ibn Qaisal Kennedy i 780 drugih ljudi. Al plemena Mudar je poginulo nešto više od 10 ljudi. Ovaj dan se nazivao Džabanetu Sabija. Bio je to, bila, je to, bio, bila je to srijeda. Šest dana pred kraj samog Zulahidžeta. Dakle, sve ove bitke se dešavale u mjesecima Ešvrl Horom, 66. godine. Kaže, i ovu je bitku izvojavao Muhtar, zarobio je njih 500 od onih koji su se suprostavili, a to su stvar bile njegove šije koje su dali podršku. Kaže, svi oni koji su bili prisutni kad je Husein poginuo, ubite ih. Kaže, pa je ubio 240 ljudi od tih 500 koje je onaj zarobio. A onda su njegova vojska od tih koji su zarobili, kogod je kome šta smijeto, on ga je ubio. Dakle, bez da je Muhtar naredio. Zatim je, kaže, ostavio onaj ostali, dao im onaj pravo da idu. A Amr ibn Hadžar Džazubedi je pobjegao i bio je od onih koji su učestvovali u ubistvu Huseina, ali se ne zna gdje je pobjegao toga dana. uglednici Kufe su pobjegli u, onaj, u Basru, a među njima je bio Musab ibn, odnosno, uh, on je ugledni, odnosno namjesnik Kufe je bio Musab ibn Zubair. I prema njemu je pobjegao Šimri Zildžošin. Šimri Zildžošin je bio ko? Onaj koji je predvodio glavne ubice protiv Huseina. Kaže, pa je Muhtar poslao uh, jednog momka, slugu ili roba, po imenu Zurnu, da traži Šimra. Kad je došao, onaj, približuje se njima, kaže Šim Rezil Džošin, i onda vama iza leđa, pusti ga kaj nek uđe onaj, među vas. Kad je došao, kaže koga tražiš, kaj je tražim Rezil Džošina. Što? Kaj traži ga Muhtar. Pa je kaj Rezil Džošin uzeo onaj, strijelu i opalio, onaj, pogodio ga i ubio. I to sa leđa. Onda je napisao pismo Musa Bidim Zuberu, dok je bio u Basri, traži da ga on zaštiti, da mu, da mu pobjegne pa je Musa ga prihvatio da dođe u Basru. Međutim, Šimr je poslao jednog roba sa pismom koji se susreo sa robom od Muhtara. Pa kaže ovaj rob ovom drugom, gdje ćeš ti? Kaže, ode do Musaba u Basru. Ko te poslao? Kaže, onaj, Zeljošin. Šta hoće? Hoće, kaže, zašto? Hajde, kaže, da ja tebe odvedem do, kaže, moga onoga vođi, možda kaže, on pomogne odvede ga kod Ebu Amra. Ebu Amri, emir, dakle vođa e, prvog stoja oni koji su štitili Muhtara. Ko si ti? Kaže, ja sam taj i taj. Gdje ćeš? Kaže, tu i tu. Pa gdje ti je Zildžošin? Kaže, jedan ga tamo u onoj kući. Kaže, Šimr nije htio da napusti kaže, svoje, svoje mjesto, nego je rekao ja ću se kaj suprostaviti njima. Kaže, opkolili su mu kuću, pa onda se onaj gađali su ga i strilama i kamenjem i kopljima, i kopljima sve do ga nisu onaj, ubili. Kaže, borio se, odnosno branio se od njih, sve do trenutka dok, nisu čuli, dok se nisu začuli tak, kaže, tekpiri onaj, od Muhtarove vojske, to jeste da su ubili Zoldžošina, Allah ga prokleo. Kad je Muhtar izašao iz džubanet Sobija i krenuo prema svojoj palači, to jeste onaj tamo gdje je vladao, pozvao ga je Suraka ibn Mirdas sa visokim glasom, kaže podari mi ovaj dan, ja ću ti, kaže, vratiti dobro dobrim. I nema, kaže, bolje vojske koja će kaj doći sa mnom. Pa je, kaže, Suraka ibn Mirdas se zaklinjao da je vidio meleke na konjima kako silazi sa nebesa na zemlju i kako ga niko nije zarobio osim jedan tih meleka koji je bio na strani Muhtara. Kad je Muhtar čuo kako on fino laže, kaže Muhtar njemu, sad ćeš se, kaže, popijeti na mimber kufe, dakle džamije kufe, i rećeš ljudima kaj šta ćeš vidjeti. Kaže, kad je završio, kad ljudima rekao kako je vidio kako meleci pomažu Muhtara da je taj jedan melek njega zarobio i doveo kod Muhtara, kaže njemu Muhtar, ja kaže, znam da lažeš <laughs> i znam kaže, da hoćeš da te ne ubijem ja te, kaže, ubiti neću, idi, kaže, gdje te nika, ni ja, ni moji kaj prijatelji neće nikad se susresti. Kaže, pa je onda Suraka pobjegao iz, onaj, prema Basri, onaj, znajući da ih sam ubiđen u svoje riječi da, da laže. Zatim se, kaže, Muhtar obratio svojim onaj, tim podanicima, postakao ih da ubijaju svakoga onoga koji je učestvao u ubistvu Husena, ostavnika Kufe. Kaže, kakva je naša uloga ako mi ostavimo ljude koji su ubili Husena da pustimo i da žive na Dunjaluku sigurni. Slabi smo mi, kaže, pomagači Al Muhameda, a ja sam, kaže, stvarno lažu onako kako ste vi rekli da sam ja lažu. Nego ja, kaže, Allaha pozivam da se da me pomogne protiv njih. Hvala Allahu koji me učinio sabljom koja će njima naštetiti. Kopljem koji će njih probosti. Onima koji će ih, kaže, naći i njihove lukove potrgati i onaj koji će al bet njihov hak dati. Kaže, Allahovo je pravo, a i moje je pravo da onaj koji ubio bude ubijen. Da bude svako ponižen, onaj, dakle oni koji su suprostavljeni, odnosno koji su ubili Huseina i nije, kaže, dozvoljeno njima dati hranu ne piće <coughs> sve, <coughs> sve dok se zadnji čovjek ne ukloni sa lica zemlje. Možda znam koja je to bila mržnja koja je ispoljava da se među muslimane, dakle da se muslimani zavadi. Zatim je, kaže, u Kufi e, naredio da se ubije svako onaj koji je bio među njima. Kaže, ubijali su i na različite načine. Ima one koji su ljude zapalili vatru. Ima onih koji kojima su kidali ili e, osjecali udove i pustili da umiru, da iskrvare. Ima oni koji su, kaže, gađali strijelama sve dok ne bi izdahao, pa su došli do Malka ibn Bišra, pa mu je Muhtar rekao, jesi li ti skinuo ogrtač od Huseina, odnosno onaj gore štit, kaže mi smo izašli da se borimo protiv Huseina, bili smo prisiljeni. Kaže Muhtar, otkinite mu i ruke i noge. Pa su, kaže, otkinili ruke i noge, onaj, i ostavili su ga da umre onaj, polako u svojim mukama. Ima Ibn Kathir, ako stignemo na Ibn Kathir, spominje kaže Allah subhanahu wa ta'ala zulumčare poslao protiv zulumčara. Oni koji su učinili nepravdu Huseinu, neko je došao da njima učini nepravdu. A opet će, kaže Allah, nekog nepravednika posla da učini i muhtar nepravdu. Pa onda spomenuje priču kako se Jusuf ibn Hadžađ, Sehafi, iz istog plemena, ali on do kraja će muhtar, ali večeras možda nećemo doći do toga dijela. Zatim je, kaže, muhtar poslao Amr, Ebu Amri, eh, onaj, tom svome ličnom čuvaru, pa je naredio da sruši kuću od Havla ibn Jezid al-Azbahija, pa su došli pred njegovu kuću, pitaju njegove žene gdje ti je onaj Havli, kaže, nemam pojma. Žena, kaže, žena je bila protiv njega od onoga dana kad je odvojio, on je dakle skinuo Husinu glavu, odvojio tijela. Kaže, njegova žena se suprostala njemu, onaj, Bila ime, e, e, bilo je ime Abuk bint Malik ibn Nehar ibn Akrab al-Hadrami. Kaže, pa su ušli kod njega, on se kaj sakriju. A onda su ga, kaže, izvukli i odnijeli ga Muhtar. Kaže, Muhtar, ubite ga kraj njegove kuće. Kaj ubite ga pored, njegove, pored njegove kuće, ali nemojte ga kaj do kraja ubiti. Nega ubite ga, kaže, dijelimično i zapalite ga neko ima u njemu još života. Kaže, pa su to i uradili. Zatim je kaj Muhtar poslao Hakimu ibn Fadlu Senbesiju, bio je onaj koji je eh, od Abdasa ibn Ali ibn Abi Talba na dan kao ubijen Husein eh, onaj, oteo sve što je imao. Kaže, pa je došao Adi ibn Hatim da se zauzima za njega kod Muhtara, pa je Muhtar rekao, nemojte ga ubijati. Međutim, kad su ovi čuli da je Adi ibn Hatim ošao da se zauzima, kaže, ubijte ga brže, onaj, pomilovat ga Muhtar. Kaj pa su ga ubili onaj prije nego što je došla došao šefat odnosno za uzimanje. Kaže pa jadi ustao ljut na njih zbog čega nisu onaj zbog čega su ubili što su požur da ga ubiju. Zatim je Muhtar postao jezid ibn Varqa, bio je odnosno on je direktno učestvovao u ubistvu Abdulaha ibn Mustafa ibn Aqila. Kada su njegove vojsko okružili njegovu kuću, gađali su ga onaj strelama i kamenjem, a onda su ga kaže zapalili, pa je umro onaj u vatri. Zatim je Muhtar poslao da se nađe Sinan ibn Enes. E, Sinan ibn Enes je tvrdio da je on ubio Huseina radi Anhu Arda. Kaže, međutim, zatekli su, odnosno vidjeli su, saznali su da je pobjegao u Basru ili na e, poluotok. Naredili su, naredio je Muhtar da mu se kuća sruši, a Muhammed ibn Ešas ibn Hajs je pobjegao Musabu u Basru. Pa je, kaže, naredio Muhtar da se njegova kuća sruši onaj, i da se napravi kuća Hidžu ibn Adiju, onaj, koji, dakle, koji nije imao kući. Vahidi kaže, Sa'd ibn Abi Waqas radijallahu anhu jednog dana sjedio kad mu je došao dječak krvav. Kaže, šta ti je bilo? Kaže, tvoj sin Omer me je udario pa me je raskrvario. Kaže Sa'd ibn Abi Waqas, Allahu ubi, kaže, mog sina Omera i proli njegovu krv. Sa'd, mi smo to spominjali, dakle, njegove sire, da mu je onaj, da se Allah Đelšanu odaziva na njegovu dovu. Kaže, i kad se pojavio Muhtar, došao u Kufu, Omer ibn Sa'd ibn Khas je zatražio eh, sigurnost Abdullaha ibn Džada ibn Habiri, a bio je, kaže, prijatelj od Muhtara. Kaže, Abdullah ibn Džad, daj mi zaštu za Omera. Kaže Muhtar, siguran je, kaže, ma lem jahduth hadathan. U arapskom, rije, u arapskom hadath znači prekršaj u arapskom jeziku. A u fikskoj terminologiji hadathe hadathan, mala ili velika nužda ili puštanje vjetra. Kažu pa je Muhtar rekao sve dok šta ne učini to, to, to, a svi su pomislili da dok ne, ne napravi neki prekršaj. A Muhtar je mislio na šta? Na jednu od dvije nužde, malo veliku je puštanje vjetra. Gdje će čovjek mora, da će proći nekog sati, mora otići u halu. Kaže, pa je Muhtar poslao da ga prate kad će izaći u halu. Da ako izađe u halu, da kaže, aha, hadethe, hadethe, tako se u arapskom koristi taj riječ. Kaže, pa je onaj Omer ibn Sa'ad pokušao da pobjegne onaj iz, iz Kufi, pa je Muhtar saznao za to i nije bilo potrebe da iskoristi onu svoju hilu, to jeste onu prevaračencu, dakle ako obavi malu i veliku nuždu, kaže, pa je zatražio da ga onaj, dovedu pred njega, kaže on njemu, što, odnosno kaže Omer ibn Sad, što će ako njega kada vam dao sigurnost, kaže on tebe traži. Ubije njega, skine mu glavu i stavi pored sebe a pored njega sjedio sin Hafs, Hafs ibn Omer ibn Sa'd ibn Abi Waqas. Kaže, jel ti žao babi? Kaže, ina lillahi wa ina ilaihi rađiun. Nema, kaže, život smisla posle mog oca. Kaže, skinite njemu glavu. I njemu skinu glavu i stavi glavu pored glave i kaže, ovo je za Huseina, a ovo je za Aliju ibn Abi Huseina lekbar. Dakle, ubio sam ovoga za Huseina, ovoga sam za njegovog sina. Ali nema, kaže, tu komparacije tako me Allaha kada bi ubio tri četvrtine kurejšija, ne bi, kaže, osvijetio koliko je jedna jagodica od, jagod, od jagodica al beta Zatim je, kaže, njihove glave poslao Muhammed ibn Hanefi i napisao mu pismo Bismillahirrahmanirrahim Muhammed ibn Ali ibn Muht, od, od Muhtara ibn Abi Ubejda Salamu alaika i al Mehdi dakle on njega naziva Mehdijom Hvalim, kaže, Allaha osim kojeg drugog Boga nema a zatim Allah me kaže, poslao da budem osveta vašim neprijateljima. Između onoga kojega ću da ubijem, kojega ću da zarobim, kojega ću da protjeram i kojega ću da uništim. Hvala Allahu koji je pobio vaše ubice, onaj koji je pomogao vaše, onaj koji vas vas podržavali, a ja ti, kaže, šaljem glavu Omera ibn Sajada i njegova, njegova sina. Ubili smo svakoga onoga koga smo mogli od onih koji su ubili Huseina i njegovu porodicu, koga god smo mogli stići, a neka ostali znaju da neće i pobjeći od Allahove kazne. Kaže Ibn, Ibn Đarir, nije Muhammed ibn Hanifi odgovorio ništa na ovo pismo, jer je, kaže Ibn eh, Đarir spomenuo, kaže, mnogo predaja koje se ticala ovih, ovih fitni i ovih onaj eh, bitaka i ubistava, ali taj dio nije spomenuo. Koliko je tada vremena? Koliko smo već? Imajte samo puno. Iva ko su gotovo pospavili. Ima još dva poglavlja, malo je teži završ, zato što su podoga poglavlja. Ali se nastavlja, dakle, onaj bitka između Muhtara i Ibn Zubeira, jer je Ibn, Muhtar znao da Ibn Zubeir neće sjediti skrštenih ruku, da je e, vojska Šama od strane Abdomelika krenula sa Ibn Zijadom, da su krenuli prema njemu. O, međutim, Muhtar koristi svoje, dakle, e, onaj prevare i svoje ponude i svoje, svoju priču. On šalje Ibn Zubeiru uh, onaj, pismo u kojem se dodvorava, kaže, suprostavio sam se, pa mi je bilo teško, pa sam odšao sad, kad je ponovo sa tom, ako može, ako se možemo da udružimo, jer Muhtar zna, ako mu dođe u Bejdula ibn Zija, dođe mu vojska od Mervana ibn Hake, odnosno od ga Abdomelka ibn Mervana, da im se ne može suprostaviti, jer zna da će izgubiti. Pa mu treba zašta Abdullah ibn Zubair, da Abdullah ibn Zubair pošalje svoju vojsku. Pa je Abdullah ibn Zubair postao svoje izaslanike i kaže, onaj, on Omer ibn Abdurrahmanu ibn Harisu, onaj, spremi se, kreni, kaže, u Kufu, kad dođeš kod Muhtara, reci, poslao me Abdullah ibn Zubir, da mi onaj, dadneš namjestništvo Kufi, a onaj, i poslao im 500 konjanika i 70.000 dirhema. Pa kaže, kad dođeš kod njega, reci, ovo je, kaže, poslao Abdullah ibn Zubir da te pomognem, a više nisi namjesnik, sad sam ja namjesnik. Kaže, pa ako ne bude, kaže, ti pristati na to, znaj da laži. Sa druge strane, Abdulmelik ibn Veran poslao je svoga Amidžu Abdulmelika ibn Harsa ibn Hakema sa vojskom u Adil Kura da oduzme eh, onaj Medinu od Ibn Zubeira, dok se Ibn Zubeir bori protiv Muhtara, Abdulmelik koristi onaj eh, priliku da ga napadne u Medini. Kaže, pa je Muhtar saznao za ovo, poslao njemu svoju vojsku i njemu napiše onaj Ibn Zubeir, njegove vojske, njegove zaslanicima, ona, ja kaže nemam ništa protiv, nego kaže, pošalji svoju vojsku u Vadil pa Hoće da sastavi Muhtarovu vojsku sa vojskom od, od Melika ibn Mervana da, da zakuhaju, jer sad imate tri strane koje će da, da kuhaju. Kaže, među njima nije bilo onaj mnogo Arapa, 700 ljudi. I kaže o njemu, kreni dok ne dođeš u Medinu, a kada uđeš u Medinu, onaj, tam će se susresti sa vojskama. Sa druge strane je e, Abdulmelik išao na to da opkoli e, Abdullah ibn Zubeira, onaj u Meki, i svako je koristio način kako da dođe glave onom drugom. Kad su dos, susreli se ove dvije vojske od Muhtara i od Abdullah ibn Zubeira, iz priče uh, onaj Abbas ibn Sehel skonto da Muhtar raže nešto su ovi rekli što nisi trebala reći. I on je rekao, nema problema, hajte vi kaj nastavite svojim putem, mi kaže idemo svojim putem, kaže, paš će dogovor između Abdullaha i Zubera i između Muhtara, znajući da će šta? Da će on njima doći kasnije glavi. Kaže, pa su im se došli sa leđa, sa druge strane i zatekli ih kako su mirni, one su im dali nešto hrane, dali im mesa, dali im brašna i kaže, onako da se opuste, da zakuhaju, da ispeku, da sjednu, da jedu i kad su jel da jednu, jedu Abbas ibn Sehl, dakle od Abdullah ibn Zubaira, opkole ih i napadnu ih, deset desetkuju ih, tu ih rasture. Kaže Muhtar, kad je čuo šta se desilo, kako mu je Abdullah ibn Zubair smjestio, kaže, inne fuđara lešrar, zli, zlikovci su ubili najbolje Allahove robove. Kaže, ova se stvar morala desiti, i ovo ovaj je, kaže, kada koji je neizbježan. Zatim je ponovo napisao pismo Muhammed ibn Hanafije sa Salahom ibn Mesuda ibn Hathafijem, Hathamijem, gdje spominje kako je poslao izaslanike u Medinu, međutim da ga je Abdullah ibn Zubir prevario i da je tu vojsku ne uzbila kao nepravedno po, pobio. Ako da sljedeći put ćemo nastaviti opet sa ovim njihovim bitkama, i kako onaj Abdullah ibn Zubair je izvojavao nekoliko pobjeda. Na njima ove 66. godine je hađ predvodio Abdullah ibn Zubair, to jest predvodio ljude na Arefatu. Sallallahu ala sallam wa nabina Muhammadu ala Muhammadu. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي